أتدري من cibiyar suna koyi ta yada da aure suna ita ta samar maku kuma suna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan suna da kudubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphones kamar android ko tab irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna koyi wato suna koyi da blogspot.com ko www.sunnakoyu.tk domin ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunakoyu at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunakoyu ko facebook.com slash sunakoyu har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet, market Gplus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya amshi ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana ayyukan mu wanda ba na alkhairi ba a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين sun ba ma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna gabatar da karatu a littafin al'adabul mufrat littafin al'imamul bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya kawo hadisai wanda suke magana a kan ladubba da kuma kyawun ɗabi'u irin na addinin musulunci da bayani a kan munanan ɗabi'u don tsoratar da musulmai daga gare su idan ba a manta ba wannan shi ne mu ko majalisunmu na tara kenan insha Allah ta'ala a cikin wannan littafin <clears throat> makon da ya gabata mun fara karatu akan abin da ya shafi silatin rahimi sadar da zumunci bayan da muka kara magana akan abin da ya shafi kyautata ma iyaye to mutane na gaba wanda ake so musulmi ya kyautata ma'amalarsa da shi da su bayan iyaye su ne sauran danginsa shi ya sanya da ya gama magana akan abin da ya shafi haƙoƙin iyaye da kyautata musu sai ya fara magana akan nan da ya ce kamar kana ciyar da su toka mai zafi me yake nufi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala a sharhin sahihu muslim nashi yake cewa wa ma'anarsa ka annama tudi imuhun arramad alhazu ina ashirin da babi na ashirin da bakwai babu fadli silatin rahimi babu fadli silatin rahimi wannan babi zai karantar da mu falalar sadar da zumunta sada zumunta da 'yan uwa ibada ne sannan bayan ibada ne akwai falala wadda ta zo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam don kwadaitar da musulmai zuwa ga wannan aiki na sadar da zumunta ɗin to wannan babi al'imamul Bukhari ya ware shi ne don ya kawo mana bayani na falalar da ta zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi sadar da zumunta hadisi na hamsin da biyu. wanda a kansa za mu tashi ya ce haddasa muhammad ibn ubaidillahi ƙala haddasa ibn abi hazimin an al'ala'i an abihi an abi huraira radiyallahu anhu ƙala a ta rajulun nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallahi inna li ƙarabatan asiluhu wa yaƙa'una wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya wa yaj'aluna alayya wa yaj'aluna alayya wa ahlumu anhum qala la in kana kama taqulu ka annama tusiffuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala zalika wannan hadisin hadisi ne wanda aka samu ta hanyar sayyidina abu huraira ne sahabin hadisi sayyidina abu huraira ya ce a tara julun nabiya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin allah su da tabbata a gare shi faƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzan allah inna li karabatan lalle ni ina da dangi ina da yan uwa asiluhum wa yaqta'una ina sadar da zumunta da su wa ya tsa'una su kuma suna yankewa ina sadar da zumunta su suna yankewa ina zuwa wurinsu ba sa zuwa wurina ina kyautata musu su kuma suna cutawa da haka ya ce wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya kullun na in kyautata musu wa yusi'una ilayya su kuma kullun kokarin su su munana su cuta min wa ya na alayya suna yi min wauta wa ahlumu anhu ni kuma yana yin haƙuri da su wannan ce alaƙa shi tsakaninsa da danginsa yana sanar da zumunta da su su suna yankewa yana kyautata min suna cuta mashi suna mashi wauta shi kuma yana haƙuri da haka ya kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ji koken wannan mutune sai ya ce la'in ka na kamata kuma ya ce to inda abin da ka faɗa kamar yadda ka faɗa haka abin yake kai kana kyautata musu suna cuta maka kana musu kaza su suna ma kaza inda ya kamar yadda ka faɗa la in kana kamata ku inda abin da ka faɗa kamar haka ne to ka annama tusiffuhumul malla mayaki sallallahu alaihi wasallam ce to ka ci gaba da yin haka din kamar kana ciyar da su almal toka ne almal arama take nufi toka waɗansu malama suka ce alhabu mai zafi toka mai zafi ma'ana kamar kana ciyar da su da toka mai zafi ne wala ya zalu aka minallahi zahirun alaihim kuma ba za ka gushe ba kullum kai ne samansu kai ne mai cin nasara a kansu ma dunta ala zalika haƙuhun minal alami bima yalhaqu akilun, ramad alhar minal alam abinda yake nufi shine an kwatanta irin azabar da za a yi musu irin raɗaɗin da za su ji na azaba da za a yi musu to shi ne aka kwatanta da mutunan da ake ciyar da shi toka mai zafi ƙunga mutunan da ake ciyar da shi toka mai zafi ba wani shi ita dai wannan tokar ba za ta ƙosar da shi ba ba zai ji daɗi a bakinsa ba sai ƙona shi da za ta yi haka ba ta da wani amfani sai cutarwa to abinda manzan allah yake nufi shi ne wannan aikin da suke yi na cuta maka zai zama musu bala'i gobe kiyama za a musu azaba a kan shi ranar alkiyama don haka kyautatawar da kake yi musu su kuma suna munana maka kamar wannan sababi ne na samun fushin Allah da kuma azaba mai raɗaɗi a wajen Allah gobe kiyama da haka ya yi daidai da mutunan da yake ciyar da wani da toka mai zafi har shi ba abin da ya same shi sai dai shi wanda yake ciyarwa ɗin shi ne yake da cutuwa da haka manzan Allah ya nuna masu cewa kada ya samu damuwa ai wannan laifin da suke saban Allah ne kuma akwai azaba mai raddi wanda Allah ta'ala ya musu kamar kana ciyar da su toka mai zafi ne mun fahimci wannan haka al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya fassara wannan gabar a wannan hadisin muhallin shahidin mu a cikin wannan hadisin an ce falalar sadar da zumunta shi ne wala ya zalu ma'aka minallahi zahirun alaishi duk wanda kake zumunci da shi shi bai zumunci da kai to yana daga cikin falalar da za ka samu kai mai yin sadar da zumuncin nan allah ta'ala zai baka cin nasara a kansa a kowane lokaci mun gane za a zumunto kai ne saman shi ba zai taba zama ba zai taba hawa saman kanka ba kaga wannan falala ne me zai jawo maka wannan ɗaukaka? sadar da zumunci dinnan nan da kake yi ma dumta ala zalika ya ma damar dai ka doge ka ci gaba da tafiya akan yadda ka faɗa din nan wannan hadisin yana tabbatar mana da falalar sadar da zumunta cewa duk wanda yake sadar da zumunta dama mun yi bayani sadar da zumunta shine ka dinga ce ma wanda bai zo maka to wanda bi yake maka haka bai zuwa wurinka bai maka kyautatawa bai duk ya yanke zumunci da kai kai in kana yi masa to yana daga cikin falalar shi ne kullum kana saman shi a nan duniya da kuma lahira a ga wannan falala ce don haka yan uwa musulmi mu rike zumunci mu kula da zumunci nan gaba za mu zo mu ga yadda manzan Allah yake bayani a kan sadar da zumunta a nan yake kiran mutane cewa kowa ya kokari ma ya binciko suwa ne ne da suwa ne ne dangin shi dan ya zama yana sadar da zumunta da shi idan kana da wani uwa ba kama san ɗan'uwanka ba ne ba daidai yake da kayan ke zumunta da shi saboda ba za ka yi zumunci da shi ba allah samu dace wannan hadisin hadisi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa a kitabul birru wasila wal'ada bala ce haddasa na ismailu ibn abi uwaisin haddasa ni afi an sulaiman ابن bilalin an muhammad. ibn abi atiqin an abi an ibn shihab az-zuhri an abi salamata ibn abdurrahman anna aba anna abar raddad al-laythi akhbarahu an abdurrahman ibn auf annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul qala allah azza wa jalla ana ar-rahman wa ana khalaqtur rahima washtaqtu laha min ismin ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha battattuhu hadisi na gaba an samo shi daga abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'ashiratul mubashiri na biljanna goma nan wanda aka yi mabushara da gidan aljanna kuma yana daga cikin asabi kunan awwalu na mutanen da suka fara shiga musulunci a farko abdurrahman dan haufin yana ciki mutum ne wanda allah ta'ala ya masa dukiya amma dukiyarsa ba ta shagaltar da shi ba ya ƙi karɓar addinin musulunci suna cikin farkon musulunta lokacin da aka yi hijira ya bar dukiyarsa gabaki ɗaya a makka daga shi sai kayan jikinsa haka ya jira makka saboda a lokacin bai yiwuwa ka tafi da dukiyarka a lokacin da ya je ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kulla ƙawance ko abokantaka ko yan uwantaka tsakanin mutunan maka da mutunan madina da wani da wani kun zama yan uwa to an ce mutunan madina zai tafi da dan uwansa wanda aka hada su ya raba jarinsa gida biyu in dan kasuwa ne ya bashi rabi in gona ce ya raba ta biyu ya bashi rabi har ma yakan raba iyalansa in matansa biyu ne ya bashi guda shi wanda ya zo daga maka baya da komai saboda yan uwantaka irin ta musulunci abdurrahman dan aufin abokin haɗinsa ya tafi da shi gida ya ɗauko dukiyarsa ya raba biyu ya ba shi rabi ya ce ga matarsa nan guda biyu ce ya ɗauki guda ya ce a baya son koda ya ce allahumma barik laka fi malika wa ahalika allah ya maka albarka a dukiyarka da iyalinka ba na su abu ɗaya nake so kawai nuna mun kasuwar garo sai nuna masa kasuwar gari sai je ya fara kasuwanci ya fara a haka a haka cikin lokaci kankane kuma ya zama babban mai kudi a madina ya eh, da haka yana daga cikin manyan sahabbai yana daga cikin manyan sahabbai ko masu kudi to shi ne ya roto wannan hadisi annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kul ya ce ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kul yana cewa ƙalallahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kenan wannan hadisi ne al-kudusi hadisi al-kudusi shi hadisin da manzan Allah ya jingina maganar da zai faɗa ga Allah ta'ala kun ganin cewa ya ƙalar lahu azza wa jalla ka gaba maganar sa bace wa maganar wace ce maganar Allah ce su sai ake ce masa al'hadisin kudusi ko al'hadisin rabbani ana ce masa haka ko al'hadisin ilahi da ana ce masa haka don haka wahayin da yake zuwa manzan Allah ya magana da shi kala uku ne akwai alkur'ani akwai alhadisun kudusi sai alhadisun nabawi haka suke guda uku alkur'ani daban yake wahayinsa ake mashi hadisi alkudisi shi ma daban yake wahayinsa ake masa to abinda malamai suke cewa bambancin hadisul kudusi da alkur'ani ne in an kawo masa wahayin shi mala'ika jibril idan ya zo ya zauna to zai fara da isti'aza sai basmala sai ce allah ya ce kaza sai karanta ayoyin to wannan isti'aza da basmala da yake yi shine zai haskaka wa manzon allah ya fahimci cewa yanzu wannan abin da ake sabka masa alkur'ani amma idan hadisin kudusi ne da ya zo zai ce allah ya ce in gaya ma kaza da kaza da kaza ba tare da ya isti'aza ya basmala ba wannan ta haka manzan Allah yake bambance su shi ko alhadisun nabawi wani lokaci ma Allah ta'ala yana sa tunanin abin da cikin zuciyar manzan Allah kawai sai ya fada ba tare da ya raba maganar ga Allah ba duk da cewa asalinta daga Allah ne amma dai manzan Allah bai sarraha cewa wannan maganar daga wajen Allah ba ne ba shi sa ake ce mashi alhadisun nabawi wannan hadisin da ke gabanmu hadisi ne al-qudsi malaman hadisi sun kawo sifofin da ake gane al-hadisul wanda wannan na ɗaya daga cikin siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu azza wa jalla ana rahman Allah ya ce ni ne ar-rahman ana rahman ni ne ar-rahman ni ne ubangiji mai rahama wa ana khalaqtur rahima kuma ni ne na halicci zumunta kaga ar-rahman da ar-rahim ai sunan ya so ya zo daya to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne ni ne ar-rahman sannan kuma ni ne na halicci arrahima zumunta washqattu ismi min ismi latsa latsaji sunanta ne ita arrahima daga sunana na arrahman daga nan aka fitar da arrahim mun gane aka sanya ma zumunta wannan sunan ashe kaga zumunta babba abu ce tunda har Allah ya fitar da sunanta daga cikin sunan shi wannan da fara falalarta daga cikin sunan Allah aka tsakuri sunanta aka sanya mata arrahim sare da zumunta sannan ya ce faman wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sadar da ita ita zumunta din ya ce zan sadar da shi da me za a sadar da shi za a sadar da shi galada wadda ake samu za a tarar da shi da rahama wanda Allah ta'ala yake bada duk wani abu wanda Allah ta'ala yake bayarwa na rahama na lada na kaza na kaza to Allah ta'ala zai ba shi. wa man qata'aha wanda ya yanke ta battattuhu ay qada'atuhu yace to ni ma zan yanke shi har abada ba ni bashi kaga wannan yana nuna mana me falalar zumunta wanda ya sadar Allah zai sadar da shi da rahama wanda yanke zumunta ba ruwan Allah da shi shi ne abinda ya faɗa a nan ci Allah da kansa ya ce wa man kada ha duk wanda ya yanke zumunta battattuhu na yanke zumunta da shi har abada shi ne battattuhu sai ya koma ya sadar da wannan zumunta ashe kun ga zumunta wata abu ce mai hadari kwarai da gaske domin da an yi wasa da ita aka lalata ta aka yanke ta to kun ji abin da yake biyuwa Allah ta'ala yakan yi fushi da mutum har ya kai ga Allah ta'ala ya ɗauki mataki a kansa ya yanke shi daga rahamarsa ita kawai rahamar Allah ba wanda ya sai ce shi baya santa kowa yana da bukatuwa zuwa ga samun rahamar ubangiji kowa yana da bukatar rahamar Allah to da haka bai kamata mutum yayi yi ma kansa abin da zai zama silar Allah ya yanke masa daga rahamarsa don haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna sadar da zumunta duk wani abu da zai kawo mana tarnaki wajen sadar da zumunta mu daure mu cije mu sadar da zumunta din shaitan zai dinga shigowa ga cewa ya raba zumunci ya shigo nan ya shiga can ya shiga nan to sai an yi jajirce an jajirce an ba shaitan kunya amma idan aka biya mu shaitan to za a zo zumunci ya lalace sai ya zama to an yanke zumunta wannan hukuma ta ubangiji kuma ta biyo bayan mutum allah saura. malice haddasa musa ibn ismail kala haddasa abu awana an usmana ibn al-mughira an abil an basi kala da khaltu ala abdullahi ibn amru a ah, filwahadi ya ardan lahu bitta'if faƙala a ɗafala nan na sallallahu alaihi wasallama isba'ahu faƙala arrahim shujinatun minar rahima man wasa man yasiluha man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'aha yaqta'ahu laha lisanun ɗalaƙun zalaƙun yau malkiyama wannan hadisin an karɓo shi daga abil ambas ambasi tabi'i ne ƙada yake ba mu labarin cewa da khaltu ala abdullahi ibn amru fil wahadi yani ardan lahu fil bil da'if an basa yake cewa na shiga wajen babban sahabin nan abdullahi ibn amru ibn al'as abdullahi ibn amru ibn al'as min sigari sahaba yana daga cikin matasan sahabbai kuma yana daga cikin marwaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa idan ka ce abu huraira ka ce abdullahi dan umar sosai abdullahi ibn amru ibn al'as a yawan hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka babban sahabi ne duk da cewa yana da ƙananan shekaru to an basa ya ce na shiga wurinsa a lokacin yana wani wuri da ake ce ma alwahadi mai alwahad sai ce ya ani ardan lahu wata gona ce tashi bitta'ifa wadda gona tana da'if da'if gari ne to gona a nan take to sai an basa ya je wajen abdullahi dan amru sai ya same shi yana gona sai ya shiga wurinsa da ya shiga wurinsa sai shi abdullahi dan amru dan asi ya ce musu faƙali sai ya ce a ɗafa lanar nabi sallallahu alaihi wasallama isba'ahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a gabansa sai muka ga ya goya 'yan yatsunsa guda biyu ya goya ɗaya ya goya daya akan daya faƙali sai ya ce mana arrahimu shujinatun minar rahim sai ya ce kun ga arrahimu zumunta shujinatun an tsago sunanta ne minar rahman daga sunan allah na arrahman man ya silha ya silhu duk wanda ya sadar da ita to allah ta'ala zai sadar da shi wa man ya wanda da yanke ta ya ɗa'ahu Allah ta'ala shi ma zai yanke masa sai ce da halisanun ɗalakun zalakun ita zumunta ranar lahira Allah ta'ala zai dayar da ita a tuffa ta halitta kamar yadda lokacin da aka halice ta mun an ba ta tuffa ta halitta ya ce za a tayar da ita lahalisanun talakun tana da harshe mai saurin magana shi ne talakun ma bilkaun ai sari'un nuduki mai saurin magana sannan kuma zalakun wanda yake cike da zalaka ma'ana balaga fasaha ta zance haka za a tayar da ita shi ne zalakun wadda take ma'abuciyar fasaha ai fasihun balik mai fasaha mai balaga harsha haka za da yau malkiyama tunanin alkiyama mai sai za a ta da ita saboda za ta yi shari'a da waɗanda suka yanke ta a gaban allah ta'ala to sai allah ta'ala ya ba ta harshe wanda kafin ka ce kaza ta yi ta jiri ta kai aya sannan kuma a cikin magana akwai fasaha akwai balaga ta yadda nan take ba tare da bata lokaci ba za ta kayar da mutum a gaban Allah saboda Allah ta'ala ya bata baki ka san wanda ya fika baki ya fika abun ga suna cewa menene suke cewa Hausa dokin mai baki ne ko ya fi gudu idan ana tsaye da doki da doki to kaga ai wanda ya fi gudu ba shi zai tsere ba to amma in yana da baki sai dokin sai ya tsere ta ya zai tsere yauwa to haka ne ita ma zumunta take wannan shi ma yana nuna mana faralar zumunta saboda me saboda an keci sunanta daga cikin sunan allah ta'ala sannan kuma allah ta'ala zai sadar da wanda ya sadar da ita zai yanke wanda ya yanke ta sannan kuma za a tayar da ita da harshe mai saurin magana kuma wanda yake cike da azanci na magana wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce wanda abu dawud ya fitar da shi da imamu turmizi sannan muhammad nasuddin albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a cikin sayul adab muffat hadisi na ƙarshe a babin yace Haddasa isma'ilu haddasa ni sulaiman an muawiya ibn abi muzarrid an yazida ibn rumana an urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala arrahimu shujnatun minallahi man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah aisha matar manzon Allah take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ita zumunta shujnatun Allah, an tsagi sunanta ne daga sunan ubangiji ta'ala Allah na ar-rahman kamar yadda hadisan baya suka nuna wanda ya sadar da ita wasalahu hullahu Allah zai sadar da shi wa man qataha wanda ya yanke ta kuma qatahu Allahu Allah mai girma da dokaka zai yanke shi shi ma sai Allah ta'ala ya yanke masa Allah ya sauke wannan babu ya kare mala yace babu siratul rahimi tazidu fil umri yana daga cikin falalar sadar da zumunta ta zidi fil umri tana ƙara yawan kwanaki na mutum idan mutum yana sadar da zumunta to wannan sadar da zumunta yana daga cikin falalarsa sai ya sanya a ƙara masa kwanakin da zai yi a duniya kila da ta arubuta zai yi shekara hamsin to da ya zo ya zamanto mai zumunci sai Allah ta'ala ce a da mai su su koma shekara 60 kunga ya samu ƙarin shekara goma shi kau ƙarin samun kwanaki a duniya to falala ne saboda mutum ya samu wata dama na ya ƙara ibada ya samu wata tama ne ya tuba daga wajen ya tuba ga Allah daga zunubin da yake aikatawa shi ya sa ma a musulunci aka hana mutum ya burin mutuwa ko ya roƙi Allah ta'ala ya kashe shi saboda mai saboda ya roƙi Allah a kashe shi aka kashe shi to ya yanke makansa damar aikata waɗansu ayyuka na ibada ya yanke makansa damar tuba zuwa ga Allah ta'ala da haka ƙarin rayuwa albarka ne musamman idan mutum da ya samu ƙarin rayuwar kuma ya amfani da su wajen yi ma Allah ta'ala da'a da su to wannan daraja ne albarka ne falala ne to yana daga cikin falalar sadar da zumunta tana sawa a ƙara mutum kwanakinsa a duniya kuma sadar da zumunta shi kadai ne aikin da mutum zai ya kara masu kwanaki a duniya shi kadai ne aikin da nassi ya tabbatar da cewa yana sawa a kara mutum kwanaki a duniya amma duk sauran ayyuka na ibada an ba mutum lada mai tarin yawa amma ba za a kara masu kwanakinsa a duniya ba amma yana sadar da zumunta sai a kara masa malin ce haddasa na abdullahi ibn salihin haddasa حدثني Laisu. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليسل رحمه أنس بن مالك الله مدوكين سركي يقارى مسيردا yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man a habba an yubsita lahu fi rizqihi duk wanda yake son a yalwata masa a arzikinsa a yalwata masa a arzikinsa ai yuwassa'u wa kassar lahu a yau a buɗa masa arzikinsa a yawaita mai shi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce, to in wanda yake son a yi masa haka to ga abin da zai yi a nan ne malamai suka ce akwai kwadaitarwa alalin mashi fi asbabin rizki a wannan akwai kwadaitarwa cewa mutane su bi hanyoyin da za a bi a samu arziki don manza Allah ya ce wanda yake so an yi su talahu fi rizki a yalwata masa arzikinsa wa an yunsa lahu fi asari sannan a yi masa jinkiri a kwanakin shekararsa ai asarihi baƙi ya ci umrihi sauran abin da ya rage masa na kwanaki ne asar ma'ana a yalwata masa ko a ƙara masa a sauran abin da ya rage masa na kwanakinsa to duk wanda yake sanya haka malam yace wai manzon Allah yace falyasil rahimahu to ya dinga sadar da zumuntarsa ya dinga sadar da zumuntar duk wanda yake sa ya masa ɗayan biyun nan to ya yi mai ya dinga sadar da zumunta wanda yake sai samu arziki mai yawa sannan kuma kwanaki masu yawa ya dinga sadar da zumunta kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi wannan hadisin hadisi ne ingantacce al-imamu tirmizi al ya fitar da shi a cikin sayar bukhari da imam muslim sannan kuma ya sake fitar da shi a cikin littafin al'adabin bufrat haddasa ibrahim ibn al-munzir قال Muhammad Ibn Ma'anin, kala haddasa ni أبي عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول man sarrahu an yubsita lahu fi rizqihi wa an yansa lahu fi atharihi falyasil rahimu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai faranta masa rai idan aka yalwata masa arzikinsa idan aka ja kwanakinsa aka jinkirta musu mutuwarsa to duk wanda yake son ya farin ciki da yin hakan to falyasil rahimahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya dinga sadar da zumuntarsa ya dinga sadar da zumunta ga yan uwansa sai Allah ta'ala ya masu wannan kaga wannan ma ya nuna falalar zatar da zumunta tana sama sababin a ƙara wa mutum arzikinsa sannan kuma a ƙara adadin kwanakinsa na duniya babu man wasala rahimahu a habbahu lahu a habbahu ahaluhu haka ya sanya muku na? ahaluhu ko allahu to wannan gyara ke masa amma asalin abinda bukhari ya rubuta a ahabbahullahu ya sanya a littafinsa to sai malamai suka ci gyara saboda hadisan da ya kawo babu inda ya maganar kuma cewa allah zai so mutum ahaluhu da aka ce to sai aka samu waɗansu nuska amma idan ka duba nuska ɗin ta asali babu man wasu a habbahullahu ya sanya babu wanda duk ya sadar da zumunta Allah zai so shi mun gane su wannan gyara ne aka yi wa Bukhari amma asalin littafin ba haka yake ba mala yace babu man wasala rahimuhu ahabbahu Allah ahlahu wannan kuma yana daga cikin kuskuren waɗansu marubuta ya kamata nasu dinya Albani a takharijin da ya ma littafin al'adabul mufrat ya yi wannan bayanin cewa asalin littafin bukhari ga abin da ya rubuta amma waɗansu malamai wanda suka zo suka ƙarin wani aiki a cikin littafin sun zo sai su gyara wannan bai dace ba ana ban marubuci abin da ya rubuta ko da wani malami yana ganin ya yi kuskure ana ba shi sai bayanin kuskuren daga baya shi amma dai asali za ka mai shi yadda yake da aka bala ya ce babu man wasala rahimahu a habbahullahu wannan babi zai karantar da mu cewa yana daga cikin falalar sadar da zumunta duk wanda ya sadar da zumunta to wannan zai sanya allah ya so shi akwai abin da ya kai allah ya so mutum a duniya falala babu ما haddasa muhammad ibn kafirin كثير قال أخبرنا sufiyan an abi إسحاق an magra'a an ibn umar kala manittaka rabbahu wa wasala rahimahu nusiya nusiya fi ajalihi wasara maluhu wa habbahu ahluhu abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yake cewa manittaka rabbahu duk wanda ya ji tsoron Allah ya zama mai takawa kenan wa wasala rahimahu kuma ya sadar da zumuntarsa to ya ce nusi a fi ajalishi za a yi masa jinkiri a ajalinsa za a yi masa jinkiri a ajalinsa nusi a fi ajili nusi a afuwan nusi a fi ajilihi za a yi masa jinkiri a ajalinsa akwai ruwa da ta zo unfi'a a fi umurihi wasara maluhu sannan dukiyarsa za ta yawaita dukiyarsa za ta yawa sannan wa a habbahu ahaluhu sannan kuma iyalansa ko 'yan uwansa za su so shi ku lura da duwanda yake da zumunci za a ga mutane suna son shi to allah ta'ala ne zai sanya mutanen su so shi saboda mai saboda ya tarar da zumunta to a nan kunga al'imamul bukhari abinda ya kulla a babinsa man wasala rahimuhu a habbahullahu wanda da ya sadar da zumunta allah zai so shi to amma idan ka bi doron hadisin shi kuma cewa a habbahu haluhu, shi ya sanya waɗansu marubuta sai suka ɗauka ko bukhari yana son ya rubuta a habbahu haluhu saboda a haluhu aka ce za ka sai suka mashi gyara amma ba haka ba ne ba bukhari wani irin malami ne wanda in yi wani baɗin zai baka mamaki haka yake nufi ɗin Allah zai so shi a cikin wannan hadisin haka me yake nuna cewa Allah ta'ala zai so mutum na'am manne yauwa kara masa kwana da za a yawaita masa dukiya alama ne na Allah na san shi to shi ne abin da bukari yake nufi a habbukullahu kenan allah ta'ala zai so shi mala ya ce haddasana ibina abi ishaqa kala haddasani magra'u abu mukharikin huwal abdiyu kala ibn umar manitta karabahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wasara maluhu wa ahabbahu ahaluhu abdullahi dan umar ya ce manitta buhu wanda da ya ji tsoron ubangijinsa wa wasala rahimahu ya sadar da zumunta unsi alahu fi shi za a masa jinkiri a kwanakinsa ko a rayuwarsa wasara maluhu dukiyarsa za ta da wa habbahu ahaluhu sannan mutanen gidansa su so shi ahalu za su so shi mutanen gida za su so shi da aka wanda yake so dangi su so shi to yi ringa sadar da zumunta haka ma yake sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan kun ga duk falala ne na me da sadar da zumunta cewa dangi su so mutum ko kuma kamar yadda bukhari din yace Allah ta'ala ya so mutum falala ce ba ma falalar da kai a ce Allah yana son mutum sahabbai sun yi abin ga musamman idan manzo Allah ya ce wanda ya kaza Allah yana son shi ko ko gobe za a yi kaza duk wanda ya kaza din nan Allah yana son shi to sahabbai suna son irin wannan wasu yi kokari su ga san shiga cikin wannan abu dan me dan Allah ta'ala ya so shi to sai aka ce duk wanda ya zama mai haka mai jin tsoron Allah mai sada zumunta to Allah ta'ala zai so shi kun ga ya kamata wannan hadisi ya zama to ya zaburar da mu wajen ganin cewa muna zumunci muna sadar da zumunta kuma kar ku manta da ba mun ce tsare da zumunta ne ta je wajen wanda bai zuwa wurinka dan tana ya wani yana da ɗan'uwa. Ɗan'uwan ya yanke masa to shi ma sai ya koma gihi guda ce to ai bai isa ba ne in je wurin sa shi kenan sai zama to kowa ya yanke ma kowa to su duka sun fada cikin fushin Allah su duka sun zama masu laifi a lokacin da wancan ya ja daga shi ya yanke zumunta to a samu wani shi kuma yi me ya sauko shi sai ya sadar da zumunta domin zumunta da kake ganinta cigaba take yi cigaba take yi shi sa a da a da sai ga iyayen sun mutu sun bar mu yaya gaba su ma su mutu su bar mu jikoki sai kawai ga wani da wani suna bakar gaba me ya sanya can iyaye ne suka gado ta suka bar ta to shi sa ba a san a fara ta saboda idan aka fara ta gadanta ake kuma tafiya take to sai ka zo gadon mai yan baya wanda su ba san abin da ba aka yi ba ban san abin da ya hada ba to sai ga an zo an abin ka sannan kuma a da lokacin ba karatu abu dan kankane malam sai zo sai ya hada gaba dan kankanan abu wai me ya faru ne sai ka ji an kawo wani abu dan kankane wani mayano abu ko yau ko wani abu kamar haka Allah ya so amma yanzu alhamdulillah ana karatu mutane suna fahimta ko kuma ga wani ɗan uwa Allah ya masa dukiya shi mai kuɗi ne to sai shi ɗan ya sa mai kyamar ‘yan sai ‘yan uwa su je gidan shi sai ya musu wani abu na munanawa misali to shi wannan ɗan uwa sai ya fahimci wulaƙanci aka yi mashi da aka sai alwashi ya ce to tun da kowa ne ya mashi haka bai ƙara zuwa gidan shi ya yanki zumunta kai ma kayanki duk kun yi laifi abinda manzan Allah ya ce duk wanda ƴan uwan suka yanke mashi ko ne yanke mashi ya dinga sadarwa kai baka da faduwa shine yake da faduwa don manzan Allah ya ce kamar kana ciyar da shi toka mai zafi ne wa ya ci riba shi ya cutu kai dai ba abin da ya cutar da kai amma shi ya cutu to haka manzan Allah ya kutanta mai yanke zumunta don haka duk yadda wani zai musguna maka ɗan uwanka karka yanke zumunta da shi ko shi ya yanke kai karka yanke saboda me wannan allah ne ya ce a zumuncin nan mun gane da allah bai sai a zumunci da allah bai son ku zumunci sai ya halittu kowa wurin shi daban gabatin da allah ya haɗo ku cikin famili guda allah yana son ku yi zumunci ne to sai a yi ta haƙuri da juna a ci tafiya da wannan zumuncin a bar ma 'yan baya su gada su ma 'yan baya su gada amma kada a bar ma 'yan baya gaba zamanto 'ya'ya sun zo sun gaji gaba su ma masu bi musu gada sai ga an ba wani dogon tarihi na gaba har ka jana cewa ai dama da gidan wane da gidan wane ba a jituwa akwai gidaje manya wanda sai ka jana ce ai dama da gidan wane da kuma yan wane sai a ce ai dama ba a jituwa kaga wannan mummunan tarihi ne allah sauka don haka duk wanda yake sadar da zumunta to allah ta'ala zai so shi kuma zai sanya a so shi zai sanya a so shi allah ta samu cika da imani allah kuma ya ba mu ikon kiyayewa da kulawa ciwa eh, shi ne ce maka shi hadisun zai haka ya nuna amma shi Bukhari ba wannan ya kalla ba wancan magana da muka yi ta farko shi ya kalla sau dama shi bukari in zai isin baɗi wani lokaci sai ya manta ma da hadisin sai ya je can cikin ya lalubo wani abu sai ya fito da shi to shi ne yanzu hujjar shi na kafa wannan na yin wannan babu na? eh haka din ne so shi bai kalla ahalu din ba shi yasa waɗansu malamai da suka zo masu abin ga da suka dinga gyara mashi amma albani ya ce ba haka shi malin bukhari yake ne wannan dai maganar shi bukhari akwai abin da yake nufi ya ga ahalu hudu amma yadda ya rubuta a habbuhullah to haka ɗin yake nufi ba kuskure ba to babu birnin akarabi fal to sarar da zumunta ɗin nan wani za a ga yana da dangi da yawa to sadar da zumunta ɗin nan ana fara shi da dangi na kusa da kai gwargwadon kusancin mutum da kai gwargwadon yadda za ka yi zumunci da shi don wani zumuncin yana da nisa wani kuma yana kusa-kusa kaga wanka zumuncin ka da shi yana kusa kwarai da gaske haka kananka zumunci yana kusa kakanka kaga gaba shi ne babanka bai shi ma yana cikin dangi ne to kakanka zumuncin shi da kai yana kusa kwarai da gaske duk dai waɗannan 'yan uwa wanda suna cin gado to zumuncinsu yana da kusanci da mutum to su za ka fara kula da su sannan sai zumunci ya buɗa sai ga yanzu ga waɗansu 'yan uwa nan amma babu gado tsakaninka da su amma 'yan uwanka ne 'yan uwanka ne to duka ya zumunci da su to shi zumuncin in an tashi ana farawa da na kusa misali azumi ya taho Allah ya hore maka kana son ka sada zumunci ta hanyar kyautata ma ƴan uwa ka sai sukari ko gero ka ba su don su sauƙin abin ga to da wa za ka fara ka gana kusa da kai za ka fara ba za ka je ka ɗauko wani dangi na nesa ba a to sai ka fara da na kusa da kai yayyan iyaye misali kaga dangi ne na kusa to sai ka fara da su to shi ne malin ya babi cewa babu birril aqrabi fal akarab ana farawa da na kusa ne sai mai bi mashi sai mai bi mashi har zuwa illa ba sha Allah malam ce haddasa haiwatu ibn shuraihin qala haddasa baqiyatu an bahirin an khalidin ibn ma'adan an al-miqdam ibn ma'ad karibin annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul inna allaha yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi ummahatikum summa yusikum bi abaikum summa yusikum bil aqrab fal aqrab miqdam ibn ma'ad kariba yace ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa inna allaha yusikum bi ummahatikum lalle Allah mai girma da daukaka ya muku wasisi bi ummahatikum da iyayenku mata uwa kenan sun ma yusikun bi umma ummahatikum ya ƙare muku wasiya da uwa sun ma yusikun bi aba'ikum sai muku wasiya da mahaifi sun ma yusikun bil aqrabi fal aqrab to daga nan sai muku wasici da ɗan uwa na kusa sai mai bi mashi sai mai bi mashi mun gane to wannan hadisin babu iskali a cikinsa domin dama wa ƙatta karrara fi haƙƙin ummahati malami ta karrara fi haƙƙin aba'i ko dama can ai an tambaye ma zan Allah wani ne ya fi yafi cancanta a kyauta ma ya faɗi wasu uku sannan ya faɗi mahaifi sau da to shi yasan ya anan ma sai ya ƙara karrara ainihin wannan haƙƙi na iyaye mata sannan sai iyaye maza to daga nan kuma sai dangi na kusa sai mai bi mashi sai mai bi mashi sai mai bi mashi sai mai bi mashi haka ake so wajen kyautatawa dinnan mun gane wannan hadisin akhrajahu ibn majah fi kitabil adab ibn majah ya fitar da shi albani ya inganta shi a sahihul adab al-mufrad مالك حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الخزرج ابن أثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب sulaiman maula usman ibn affan qala na abu huraira ashiyatal khamis lailatal juma'a fa qala uharriju ala kulli qati'i rahimin lamma qama min indina falam yakun ahadun hatta qala salasan fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha منذ سنتين فدخل عليها faƙalan lahu huya, ibna aki ma ja a bika ƙala samita a ba hurera ya ƙulu kaza wa kaza ƙalat irji ilaihi fasalhu lima ƙala za ka ƙala samitin nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙul inna amala bani adam tu'radu 'ala wata'ala a shi ya ta kulle khamisin lailatul juma'a fala yaqbal amalu qati'i rahimin wannan hadisin an karɓo shi daga suleiman maula usman ibn affan tabi'i ne kenan ƙala ya ce ja na abu hurera abu hurera ya zo wurinmu a shiyatul khamis da yammacin alhamis lailatul juma'a daren juma'a kenan faƙala sai ya ce uharriju ala kulle ƙafi rahimin lama ƙamamin indina ya ce to uharriju ala kulli qati rahim sai abu hurira ce to ina dora laifi ala kulli qati rahim akan duk ma'ana akwai laifi tabbatacce akan duk wanda yake zumunta yace sanan duk wanda ya san yana yanke zumunta lama qama min indina ya tashi daga wurin ya tashi daga wannan majalisin to falam ya kuma Ahadi sai aka yi shuru ba wanda ya tashi hatta ƙala salatin sai da ya faɗa sau uku yana jama'a laifi ya tabbata akan mai yanke zumunta to duk wanda ya sai na yanke zumunta ya tashi daga cikin mu kada ya ja mana ya faɗa haka sau uku a ta fatan shi kenan sai wani matashi ya tashi yana tashi bai tsaya ko'ina ba tana an ce wanda yanke zumunta sai ya tafi wajen wata amminsa ammi yar uwar mahaifi kenan lahu sarama ha munzu sanataini shekara biyu bai je wurinta ba a ga yanki zumunta fa da khala alaiha sai ya shiga wurinta fa qalat sai ta ya ibnu aki ya kai dan uwana ma ja abika yau me ya kawo ka gidan nan qalat sai ya ce samitu aba huraira ya kulu kaza wa kaza yace ce naji abu huraira ya ce kaza da kaza ne sai ta ce masa irji ilaihi fasalhu lima qala zaka je ka ce me yasan ya faɗa haka qala sai ya ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna amala bani adam lalle ayyukan dan adam turadu ala Allah tabaaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamis ana kaima Allah su yammacin kowace rana alhamis lailatul juma'a daren juma'a kenan fala yuqbal amala kafi rahimin amma Allah bai karbar aikin mai yanke zumunta to shi yasa sai yace duk wanda ke yanke zumunta ya tashi daga cikin mu to sai Abu Hurairah ya faɗa mashi haka wannan hadisin akhrajahu Ahmad fil Musnad wal Baihaqi fi Shu'ab amma hadisin da'ifi ne Muhammad Nasiruddin Albani ya rawaita shi a da'iful adab al mufrad haka bai inganta ba malaci haddasa muhammad ibn imrana inda haka ne ya kaga wani da ya shiga ukuwa a ce duk wani yake zumunta ba a karba aikinsa wani ya yi shekara biyu bai je wajen ɗan'uwansa wani ba kowa ya basu ba kaga ya shiga ciki kenan haddasa muhammad ibn imran ibn abi laila haddasa ayyub ibn al alhanafi an adam ibn ali an ibn umar ma an faƙar rajulu ala nafsihi wa ahlihi ya tasibuha illa ajarahullahu ta'ala fiha wabda bi man ta'ul fa in kana fadlan fal aqrab al wa in fadlan fanawil na'am malam yace wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi dan umar yace ma an faqar ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajruhu allah babu wani mutum wanda zai ciyar da kansa ko ya ciyar da matarsa ko 'ya'yansa ya tasibu ha yana mai neman lada a wajen Allah illa ajarahu hullahu ta'ala face sai Allah ya ba shi lada akan wannan abincin da za ka ci in ka ci don ka samu lada to Allah ta'ala zai ba ka lada in ka kawo abinci gidanka da nufin ka samu lada Allah ta'ala zai ba ka lada da haka cin abinci al'ada ne ko amma idan an shigar da kyakkyawan niyya yana koma ibada to yace duk wanda ya haka Allah ta'ala zai ba shi lada sai yace wabda abi man ta'ul amma an zaka ciyar dinnan ka fara da kusa da kai fa in kana fadlan in ya rage fal aqrab to sai ka ba dangi na kusa al aqrab na kusan wa in kana fadlan fanawil idan ya rage kuma to yanzu wannan sai kai amfani da sai kai amfani da shi bayan ka gama to kai kuma sai ka ci gaba da amfani da shi wannan hadisin shi ma albani ya rawana shi Allah ya mu dace su don haka shi zumunci nan ana farawa da na kusa sai mai bi masa a kusanci sai mai bi masa a kusanci haka za a ta tafiya har in Allah ta'ala ya bada ya dama da yalwar dukiya kowa ma a shigo da shi ciki amma idan an samu kaɗan kuma ana so ya zumunci to sai ya na kusa sai ya na kusa gwargwadon kusancin mutum da kai to gwargwadon abin da za ka yi masa da kyautatawa da kuma ihsani gare shi allah ya sa mu dace kuma allah ba mu ikon kulawa da zumuncin da ke kanmu ina gana ana ya kamata mu dakata idan allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa to za mu ji cewa allah yana sabkar da rahama amma rahaman nan in ta zo ba ta hawa kan mai yanke zumunta allah sauki kaga bala'i ya kai bala'i allah shi da rahama ya ce ta taba kowa amma ce banda kai ba za ta baka ba kaga an shiga cikin wani yanayi allah ya shirya da mu kuma allah ya tsare mu wa alaikum salam wace eh fanawin eh kai kai amfani da shi kai mai ba da waɗin ka gani aika ciyar yadda na cewa ya ka fara da na kusa da kai daga na kusa da kai wa sai danci. tun ya rige sannan kai sai ka dawo ka amfani shi shi sa aka ce bai inganta ba saboda mutum da kan shi yake fara ka gani ana yi kamata mu dace da Allah mu mai zuwa in sha ta za mutar shi a kan hadisi na gaba abinda muka karanta ne da Allah shi ba mu kurakuran da muke kuma Allah shi mana afuwa shi ya kai mana baki da Allah kan nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta kan nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon binta kamar yadda a saba dai ƙarin addu'a da Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a cikin kasan. garuruwan da ke fama da tashi tashin hankula allah muna rukunka allah ta saukar da aminci ka amintar da bayan allah da ke zaune a waɗannan garuruwa inda waɗannan tuntun ba su je kuma muna rukun allah ta'ala ya tsare shi da wasu akwai wasu bayan allah wanda ya kamata musu ya ta cikin addu'a akwai waɗansu bayan allah a wani kawai da ake cewa cikin karamar hukumar da na akwai waɗansu mutane da aka zo aka dauka a garin aka yi kidnapping ɗinsu su wajen hudu ciki mata biyu maza biyu kuma cikin matar haddama wadda suna zuwa jari amma an sace su su a shekarar ke kenan bayan an dauke su to an fara magana da su sun bugo waya suka ce a kawo miliyan ƙauyen gaba daya aka ce hada miliyan hamsin tana ya gagara walle gidan da aka ɗauki mutane to har dai a shekaran jiya ana ta magana da su ana ciniki an tsaya kan miliyan ashirin da ce gaskiya ba a kawo miliyan ashirin da to a yi haƙuri da waɗannan mutane a shekaran jiya kenan a jiya na yi waya da su dangi To yake ce mu jiya ma zuwa a wata wasu babu da wata so ba a san mai wani hali ake ciki a cikin da yau babu baya da su so ba sani ba kuwa samun cigaba ko kuwa to muna ruwa allah tsada ya karya waɗannan bayi da su mafita ya kubuto su daga hannun waɗannan azalibai da bai dole su zuwa ga danginsu lafiya sannan akwai wani ƙauye macin a karamar kuma birnin gwada a jihar kaduna wanda shi ma barayi suka je suka tare mutane sun kashe mutum wani sha biyar a kawai sannan waɗanda suka rawarta kuma suna da yawa kuma da rayar kirki sun fi awa biyu cikin ƙauye ba a ɗan sanda ba su ne ba kowa kaga wannan ba garin musiba ba ce wato waɗannan abubuwan nan gaba wani suka ci gaba haka ba garuruwa amerika yanzu america ta ana zaune ana da zuwa ɗauke ka ko a kashe mutum a new york duk sakan guda mutum da wake kashewa duk sakan guda wanda zai kitta na abubuwa a new york sai an samu wani mutum da aka zidda jininsa to kaga ta haka ake fara to shi ya sanya wajibi ne mai ta'addu'a wajibi ne mai ta'addu'a da allah ya kare garuruwanmu da al'ummu daga fada cikin wani ne irin wani addu'a ya ce kawai abin da za mu yi amma duk wani zama tsaro da kuke kallo ba abin da za su iya saboda matsala irin ta kasanmu na daidai ba su da yawa kuma ba yi aiki barayi za su da bindigar da ta fi yan sanda to yi yan sanda za su iya musu a kafin shi ma sai dai ta shi. sannan kuma saboda zalunci irin da kasan nan kana ba aikin ka je a kashe ka kudin ka za su iyalanka a basu cikin matsala a ta ba su fitowa su ba wani abu na motivation kawai ana yin aikin ne dai kawai don da ka ga yau shi za a ce an samu ci gaba a yanayi irin wannan ba a samu shi sun ya tsiri mai ta addu'a mai ta addu'a allah ta'ala ya tsaye sannan su kuma wanda allah ta'ala ba cikin jagoransa kuma allah ya ba su iko da dabaru da hanyoyi wanda za su bi a inganta abubuwan a inganta abubuwan barayi za su zo su yi kidnapping su a shi miliyan ashirin musu a shi miliyan ashirin dinnan miliyan goma makamai za a sai a soke wani abu da duk wata latis diga da kasan za su iya samu ta da yaro na ana gida da shi yana magana ya sai diga dubu ɗari takwas yana kashe mutane da yana to na fi bisa Allah ta ƙara ya ƙara garuruwan da kara abin da wace da daga waɗannan miyagun mutane sannan a ƙarshe akwai wannan ɗan'uwa wanda aka yi mata addanci shi ma aka yi masa kisan gila a kashe shi to muna roƙon allah ta'ala ya ji ƙan shi da ya fi masa farafukansa ya karfe shi a matsayin shi idan ko ba ya ji sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kutilin duna nafsi ke huwa shi wanda aka kashe shi yana kokarin kare kansa ya yi shaka kawai haka nan wani azalimi ya zo ya raba ka da ranka wannan shahada ce da aka muna rukun Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan shahada abinda ya bari kuma na dangi da 'ya'ya da makamantansu muna rukun Allah ta'ala ya ba su haƙuri da dangana sannan kuma muna rukun Allah ta'ala ya jikinci al'amuransu sannan muna ƙara yin addu'a allah maɗaukin sarki da suna ja da sukofinsa baroka allah ƙara wannan gari daga maimaituwar irin wannan musulma duk wani mutum wanda zai to da mugun nufi a garin nan allah ka da masa kayansa allah ka tsara wannan gari da tsarewarka kare wannan gari da karewarka da sauran garuruwa na musulmai allah ka tsare mu baki da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله